Un ar jums šeit kopā esmu es Aija Avotiņa un blakus man ir uh, mana māsa Inta, uh, kā klostera vārds uh, māsa Teodora. Un es esmu viņu uzaicinājusi šeit uz studiju, īpaši neprasot, vai viņa grib vai negrib. <laughs> un uh, viņa paklausībā man uh, nāca līdzi. Un, bet ir savs iemesls, kādēļ arī es esmu viņu aicinājusi šeit. Un, uh, Sākot ar rītdienu, Katoliskā baznīca no 18. janvāra līdz 25. janvārim svin vienotības nedēļu visu kristiešu vienotības nedēļu. Un ir tā sagadījies, ka mana māsa kalpo kā klostera māsa Ukrainā, bet šodien mēs nerunāsim par konfesijām. Bet šoreiz par katoliskās baznīcas ritiem, jo es vēlos, lai viņi pastāsta, pasakinda kādā. Es viņu uzrunāšu kā māsa Inta. Uh, nevis kā māsa Inta, jā, viņa ir mana māsa, jā. Kaut kur citur viņu uzrunāt kā māsa Teodora, bet um, nu, man ir ierasts Inta, jā. Inta, pastāst, kur tu esi? Tā, es kalpoju Ukrainā, uh, Karpatos, tā ir ļoti varētu teikt, vieta Ukraiņas dienvid, rietumos, dienvidos, netālu no Slovākijas, Rumānijas un Ungārijas robežas. Agrāk šī teritorija bija Austro-Ungārijas karalistē, bet pēc padomju savienības viņa tika kļuva par um, daļu no Ukrainas. Mūsu reģio, reģionā ir gan ukraini, gan slovāki dzīvo, rumāņi, ungāri, ļoti internacionāla vide. Un, a, cik kilometri tev bija līdz Slovākijai? 12 kilometri tikai līdz Slovākijai. Uh, Mēs, um, kā lai pateiktu, pirmo reizi, es agrāk, es nebiju pazīstama ar Ukrainu, pa, nebiju pavisam pazīstama ar Ukrainu, un kad es iestājos savā kopienā, viena māsa no Rumānijas, kurai vecāki ir pareizticīgie, un māma bija grieķa katole, ļoti vēlējās veidot uh, Bizantijas rita misiju klosteri uh, Ukrainā. Un pirmo reizi viņa nonāca Ukrajinā, kad sākās karš Ukrajinā, un viņa devās tur, lai lūgtos par mieru. Un tad viņa vēlējās tur veidot misiju, bet priesteris viņai teica, ja tu vēlies oficiāli veidot misiju, vienmēr ir vajadzīgs bīskapa apstiprinājums. Un tad viņa uzrakstīja bīskapam Milanam Šašikam, nu jau mūžībā aizgājušajam, uh, un viņš uzaicināja un ļoti vēlējās pēc šīs misijas, lai mūsu kopiena nodibinātu, nodibinātu Ukrainā nu, savu klosteru. Mēs esam vairāk kontemplatīvās māsas, un pirmais mūsu aicinājums ir lūgties. Uh, bet uh, pirms mēs uh, turpinām tālāk uh, mūsu tādu sarunu, <laughs> tad uh, es Atgādināšu radiokamā arī klausītāju, ka tu vari arī piezvanīt un padalīties ar to, vai tev ir kāda pieredze ar grieķu katoļu ritu šeit Latvijā, vai tu esi saskāries, jo arī Latvijā ir grieķu katoļu rits tiek svinēts, jā, un vai tev ir kādas zināšanas, un tad tālrunis studijā ir 266 77 272, vai arī Nē, es pateicu nepareizi. 266, 77, 272. Uz to tu vari rakstīt īsiņas. Un zvanīt var arī šeit studijā 67, 969, 131 un padalīties par savu pieredzi. Ja tev tāda ir, var arī manai māsai uzdot kādu jautājumu. Ja viņa mācēs, tad viņa arī uz šo jautājumu centīsies arī atbildēt. Inta, bet uh, pirms mēs uh, parunāsim par uh, grieķu katoļu ritu, uh, es gribu, lai tu pastāsti, kādai tavs uh, klostera vārds ir uh, māsa Teodora. Mums bija vecvecstāvs Teodors, bet cik es zinu, tas ar to nav <laughs> saistīts. Jā. Kad es saņēmu kopienā habitu, es izvēlējos vārdu Inta Marijama, bet pēc tam, kad es nonācu Ukrainas Karpatos, es iepa ja tā varētu teikt, iepazinos, uzzināja, kad bija tāds um, bīskaps mociklis Teodors Romža. Viņš uh, kļuva par bīskapu 33 gados, uh, 44. gadā un tika nogalināts, uh, komunisti viņu nogalināja 47. gadā. Bija viņam uzbrukums, bet šajā uzbrukumā viņš palika dzīvs un pēc tam viņš tika slimnīcā. Uh, noindēts. Un man ļoti uzrunāja viņa mīlestība pret katoļu baznīcu, viņa drosme nebaidīties, nebaidīties iet mocekļu nāvē. Tā. Uh, tad uh, nākamais uh, jautājums tev. <laughs> Es jūtos tagad tādā nu. intervijā. Cik gadus jūs jau esat? Cik gadus jūs kopiena ir? Un uh, vai jūs zinājāt, ka tas būs uh, grieķu katoļu rits? Nu, kā jums notiek, jo jūs jau esat no latīņa rita māsas? Ja? Jā, jā. Es pirms tam biju Holandē, klosterī, un um, es zināju, ka mūsu kopiena dodas misijā uz Ukrainu. Un man bija sirdī tāda vēlme, ka es arī vēlos, lai es varētu doties misijā uz Ukrajinu, bet kā es vēl biju tikai noviciātā, nu, novicis nebrauc misijā. Un tad es, nu, tā neko. <laughs> un pēc kāda laika man piedāvāja viena no māsām, vai es vēlos doties palīdzēt dibināt, tas bija pēc gada, pēc misijas gada Ukrajinā, vai es vēlos uh, di braukt dibināt uz Ukrajinu misiju, palīdzēt. Tādēļ, kad es runāju krievu valodā. Es pateicu jā, un komiski bija, kad es aizmirsu paprasīt, priekš mans bija, es zināju, ka es braucu uz Ukrajinu, es būšu katoli, nu katoļu baznīcā. Tas normāli. Un es aizbraucu, un es atklāju, ka tur ir grieķu rīts. Es Latvijā ik pa laikam biju iegājusi pareizticīgā baznīcā, aizdedzināju svecīt, nu tas bija <laughs> vienīgais, ko es zināju par, par pareizticīgo, nu jā, par Bizantijas ritu. Jā. Nu, bet nu, lēnām, lēnām, lēnām sāku mācīties ofisus. Kas ir ofis? Oi, oi, <laughs> sāku mācīt. <laughs> sāku mācīties lūkšanas, rīta lūkšanas, vakara lūkšanas. Sāku lasīt lasījumus, jo mēs bijām sākumā tikai divas māsas, mana galvenā māsa un es. Un viņa mācījās ukraiņu valodu, bet man vēl krievu valodā es sāku runāt tikai Ukrainā, jo es viņu zināju, bet Latvijā nekad nebija praktizējusi. Sākās, Izņemot krievalotu stundu. jā, un tā sākās viss ļoti pazemība ar lasījumiem, liturģijā, ar krievu, krievu, es varētu teikt pat krievu valodā rakstīts ukraiņi, bet ar krievu valodas akcentu. Cilvēki bija ļoti žēlsirdīgi. sirdīgi pieņēma visu. Nu, kā, pēc tam um, mēs esam tur piecus gadus. Patstāvīgais esmu es un māsa Hezehija. Um, un ir citas māsas, kas mainās. Brauc uz vienu gadu, brauc uz diviem gadiem. Ir viens paaicinājums, viena meitene no Ukrainas, kas ir vēlējusies iestāties mūsu kopienā, kas pašlaik iziet noviciātu vēl pie mums, bet drīz dosies projām uz Spāniju. Nu tā, ko vēl pastāstīt? Viss ir jauns. Um, visas lūkšanas, viss veids, pat svinēt uh, lieldienas. Man ļoti, ļoti patīk lieldienas Bizantijas ritā. Tad, uh, par to varbūt mazliet uh, vēlāk. Tad, uh, lai skan uh, viena dziesma, mums bija trīs dziesmas, rādījām arī klausītāji. Bet uh, man neizdodas viņas atrast uh, YouTube, tad mēs palikām pie latviešu valodas <laughs> un, pa, un pie dziesmām par svēto garu, tad lai skanā pirmā dziesma, ko dziedās Ailita Zirne, tas kungs ir gars, un es atgādināšu vēl vienreiz tālurni studijā šeit 67 969 131, uz kuru tu vari zvanīt un padalīties, vai tu kaut ko zini par grieķu katoļu ritu, vai tev ir bijusi kādā kāda pieredze šeit uh, Latvijā, vai arī, arī uh, ja nevēlies zvanīt, var arī uzrakstīt īziņu 266 77 272. Labrīt, rādījām arī klausītāji visiem tiem, ar kuriem es vēl neesmu sasveicinājusies. Nevien es, arī mana māsa. <laughs> māsa Teodora. māsa Teodora vai mana māsa Inte. Jā, un es ceru, ka nu, jau viņa ir iejutusies uh, studijā. Un uh, tad uh, kādēļ es viņu palūdzu atnākt man līdzi, iemesls ir tāds, ka viņa ir Ukrainā un uh, viņa kalpo Grieķu katoļu ritā, kā latīņa ritā māsa. Uh, Tā, un tad eh, vēl atgādināšu tāluruņa numurus, kurus, uz kuru jūs varat eh, rakstīt eh, savu, kādu savus, do... ah, mums jau ir kāds zvans, labi, tad es pacelšu. Jā, tulīt. Jā, labrīt. Labrīt. Labrīt. Labrīt. Lai slavēt, ja es krītu. Mūžīgi, mūžīgi slavēts. Zvana, zvana Ilona no Siguldas un Rīgas. Aha, jā. Esmu ļoti ieinteresēta. Paldies, māsī Inta, ļoti aizrautīgi klausos. Eh, vēlējos pastāstīt eh, īsumā, kad arī manas saknes nāk no Ukrainas. Man ir eh, visi, visi senči no tēva puses pilnīgi mm. Ukraiņi. Uh, bet nu, tur tas Ļuvovas. Uh, ah, jā, jā, jā, Galicija. Jā. Uh, bet man, kā Aija uzdev to jautājumu, vai man ir ar, <laughs> ar ar, ar grieķu romiešu. Ja? Grieķu katoļu ritu. Jā, grieķu katoļu ritu. Jā. Jā. Eh, Bizantijas eh, rīts. Diem, diemžēl šie visi cilvēki, kas ir mani rādi, viņi bija pareizticīgie. Ah, jā. nu, viņi ir. jā, jā. <laughs> Eh, tā kā nu, padalīties par šo es tā nevarēšu, bet es gribu uzdot Intai vienu jautājumu, kā, Labi. Oh. viņa, kā viņa raksturotu šobrīd situāciju, vispār atmosfēru Ukrainā, šo saspīlējumu starp Krieviju un Ukrainu. Uh, Un, protams, mēs paturam, it sevišķi es paturu šo manu tēvu zemi arī lūkšanās, tā kā vēlos dzirdēt viņas komentāru šajā sakarā. Jā, mēs esam uh, jautājuši vairākiem priestariem cilvēkiem, kas nāk pie mums, kas mūs sagaida nākotnē Ukrainā. Neviens konkrēti neko nevar atbildēt, uh, Mēs esam ļoti tālu no, mēs esam no Donetskas, Luganskas, tūkstoši kilometru attālumā. Un mūs ļoti maz skar, ja tā varētu teikt, karš, bet ir daudz apkārt cilvēku, kas ir bijuši karā un ļoti cietuši tur. Situācija tagad, es varu teikt tā, cilvēki ļoti cer, ka karš nebūs, jo cilvēki ir noguruši jau no kara, kas ka, ka karš jau neturpināsies un nepastiprināsies, varētu teikt tā, jo karš ilgst un ilgst, un jauni puiši tiek aizsūgti armijā. Ļoti daudz jaunu cilvēku izbrauc no Ukrainas, un es domāju, ir iemesls arī varbūt dēļ tā, lai netiktu iesaukt armijā. Es to saku subjektīvi, es to nerunāju objektīvi, oficiāli. Tas, tas ir viss. Pagaidām, es, kad atgriezīšos nākamo nedēļu Ukrajinā, es domāju, zināšu vairāk. Bet, um, nav nekādas informācijas. Man liekas, es va, va, šeit, Latvijā, vairāk internetā esmu <laughs> uzzinājusi nekā esot Ukrajinā. Cilvēki karpatos ir diezgan mierīgi. Viņi saka, mūs tas neskars. Bet, nu, Es domāju, ja valsts ir viena cilvēka cieši vienā vietā, tad cieši viss valsts tomēr. Un es zinu, ka Šefčuks, Ukraiņas Grieķu katoļu baznīca, kas ir nu, vēl viena Grieķu katoļu baznīca Ukrainā, viņš aicināja visu gavēņu, adventa gavēņu laiku lūgties par mieru un gavēt ar, nu, ar nu, bez, bez gaļas, nu, bez, gaļas bez, eh, pro, bez dzīvnieka, tā, nu, kā, kā to var teikt, kur nav proteīns. Vienkārši cilvēki gavēja, lai būtu miers Ukrainā. Ja es tā varu jums atbildēt. <laughs> Jā, mums arī vēl kāds klausītājs sazvanījis. Jā, labrīt! Slavēts Kristus! Labrīt, lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Māsas ir abām ticīgas balss, grūti saprast, pat kura. Jā, tā varētu, jo mēs esam divi māsas. <laughs> tas, jā, tā, nu re, tas to viss izskaidro. <laughs> jā, skaisti. Um, ļoti interesanti, ka tāda pārraide mums ir. Paldies, Aija, ka jūs paaicinājāt. Sama, jā, viņai, viņa ļoti uztraucās, <laughs> bet es viņai nedevu izvēli. Man liekas, ka tie, kas zvana, uh, un tāpēc arī daudzi nezvana, ka ir uztraukušies, ka baidās runāt. Nu, es varu par sevi pateikt, ka es patiešām no Grieķu katoļu baznīcas rita nezinu neko, jo es <laughs> esmu kato lieta no dzimšanas līdz pat šai dienai. Un esmu vispār Rīgā, es esmu gājis arī paristicīgo baznīcā. Jā, jā un likusi tur svecītis, un mani mācījuši, kad jāliek apaļā, uz apaļā veidā, kad jāliek eh, četrikantīga. Laist. Un, mm, ja es esmu bijis citās valstīs, tad eh, tur, kur ir Kristus aptēli, nepalaižu garām izdevību, eju visās baznīcās iekšā, tās ir interesantas un skaistas. Bet es gribēju prasīt, kādās valodās jūs esat Es saprotu, ka jūs tur vairāk tagad runājat krieviski, bet ja jūs bijat Holandē, vai tā bija angļu valoda, vai jums <laughs> vajadzēja holandiešu valodu arī mācīties. Un e, kā jūs domājat, e, kādi jums dzīvē ir, mm, es nezinu, tie kopēji, vai jums ir, kat, jums var būt katrai savs mērķis. Nu, pastāstiet lūdzu, un, un lai jūsu kalpošanai ir Dievs svētība. Paldies! Paldies jums! Ah, nē, eh, krieva valoda bija sākumā, bet mūsu mērķis ir, mēs jau runājam ukraiņu valodā. Es esmu vienīgā, kas runā, kurā ir krieva valodas vārdi, bet vairāk un vairāk un vairāk es ceru, ka es jau runāju ukraiņu valodā. Es ļoti ceru. Bet pašā kopienā mēs runājam franču valodā, to arī darām Ukrajinā, jo pagaidām sākumā bija viena māsa no Vācijas, viena no Rumānijas, un es pēc tam bija mā, vēl pienāca klāt māsa no Francijas. Viņas abas ir aizbraukušas, tagad ir trīs rumānietis, meitene no Ukrainas un es no Latvijas. Bet kā meitene no <laughs> kad novici neprot franču valodu, tad mums vēl ir trešā valoda klāt, tā ir angļu valoda. Reizēm arī mēs lūkšanas var, ir sasniedzams, var atrast lūkšanas gan um, uh, Bizantijas ritā, gan itāļu valodā, gan angļu valodā ir pār, pārtulkots. Mēs pašas esam pārtulkojuši arī atraduši franču valodā. Tā kā reizēm mums lūkšanas, ja nav cilvēku no malas, uh, tad mēs lūdzamies Ukraiņu, franču, angļu valodā reizē. Reizēm tas ir ļoti skaisti internacionālisms, jo grieķu katoļu, bi, katoļu Bizantijas ritā ir visā pasaulē, ne tikai Ukrainā, bet arī Rumānijā, Slovākijā, Ungārijā, ir arī Amerikā un daudz kur citur pasaulē, Argentīnā. Par katru partijas pašlaik es, mūsu kopienā nepies, neviens man nav piespiedis būt Bizantijas ritā. Mums ir vēl, man pajautāja, vai es vēlos tur palikt vēl uz nu, pagaidām nu, uz gadu. Es teicu, jā, es vēlos šai ritā palīdzēt. Tev patīk, jo tur ir kalni. <laughs> Nē, tur nav, tur nav jūras. <laughs> Bet man patīk šis rīts, un es viņu tikai tagad mācos. Um, kā, kas man ļoti patīk, kad šeit svin vienotības nedēļa, viena nedēļa, bet es šajā vasarā es daudz domāju, vai Dievs man... Tas ir šeit Latvijā. Jā, jā. jā arī pasaulē, arī mums, uh, Ukrainā, mūsu diecēs svin vienotības nedēļa. Un, um, Un es domāju, vai tā ir mana griba vai dieva griba, kad es esmu šeit, kā kalpoju tur Ukrajinā, Byzantijas ritā. Man tas ir ļoti svarīgi zināt, bet es sapratu to, ka manī uh, uzrunā tas, ka tas ir mans veids kalpot par vienotību baznīcā. Jo šeit svin, uh, vienu nedēļu mēs to svinām katru dienu, tur Ukrajinā. Mums ir vienotības nedēļa visu gadu garumā. Uh, Un ir dažādas situācijas arī ar pareizticīgajiem, bet es varbūt neieiešu sīkumos. Nu, tā, tā kā Man, man ļoti arī patīk, es domāju, ko es esmu ieguvusi, esot šai Bizantijas rītā pazemību un dievbijības dāvanu. Bet es runāju par sevi subjektīvu, ka man tas ir palīdzējis augt pazemībā. Un arī misija vienmēr iemācā, tā ir, kā um, saka, pazemību. Uh, jo tu iepazīsti cilvēku citā mentalitātē, tā ir pavisam cita realitāte. Tev, tā nav, tās nav domas tavā galvā, bet realitāte ir tavā priekšā tāda, kāda viņa ir. Tev ir jāpieņem, jāpieņem cilvēki. Pirmkārt, es esmu sapratis, kur jāmīl cilvēki, ja tu aizbrauc misijā, kādi viņi ir. Tev nav jākritizē, mēs esam labāk vai sliktāk, viņi ir tādi. Tu viņus mīli un kalpo viņiem. Jēzus mīlestībā, un es ļoti lūdzu svētajam garam, lai man būtu tas Jēzus mīlestības skats uz cilvēkiem, jo, kad kad, es, kad es aizbraucu uz šo misiju, es uzzināju, es neko nezināju par grieķu katoļiem. Vienu reizi es tikai zināju, ka bija tāda grieķu katoļa, kurš sauc par unijātiem, kur ļoti cietas ir viss. Bet es tiešām atklāju, ka, piemēram, kur es kalpoju Mukāčevs baznīcā, grieķu katoļu baznīcā, ka tur viņi bija 49. gadā, kā komunismu aizslēdza, tā līdz 90. gadā, kad Padomju Savienība izjuka, viņi tikai atkal izgāja no katakombām. Tā ir baznīca, kas tiešām neeksistēja 50 gadus, eksistēja tikai katakombās, un ir ļoti daudzi mocekļi. Un um, visu cieņu viņu priekšā, ko viņi deva par savu vienību ar pāvestu. Tās, es pat nevarēju iedomāties, ka var būt tādas ciešanas un var tāda. Tā ir. Tā ir Tā ir mīlestības apliecība pāvestam, ka katoļu baznīcai. Jā, un par uh, pašu šo te uh, Bizantiju ritu man, uh, es atceros, ka daudz gadus atpakaļ ar, pirmo reizi es ar to saskāros, kad biju aizgājusi uz sāpju dievmātas baznīcu, un kad es pa duru spraugu redzēju, viņiem bija dievkalpojums, un tad es par duru, pa duru spraugu kaut ko dzirdēju, un uh, nu, redzēju. Bet, eh, kad man māsai bija ieģērbšana eh, habitā vai pirmie solījumi, pirmie solījumi. Jā, pirmie solījumi, es biju aizbraukusi ar savu vidējo meitu, un jāatzīstās arī viņai ļoti patika Ukrainā. Cilvēks no malas pat īsti nevarētu atšķirt, vai tā ir pareisticīgo baznīca, vai tas ir, vai, uh, tas ir uh, grieķu katoļu uh, rits, jā, jo dziedājumi skan uh, ļoti līdzīgi, uh, Bet uh, tie ir ļoti skaisti. Ir. Jā, jo mēs um, ir, ir dažādi veidi. Es nemāku tik precīzi atbildēt, es teikšu tā vispārīgi. Ir piemēram uh, slo, uh, slāvu dziedājumi, dziedājumu stils, varētu tā teikt, kas ir vairāk polifonisks un ir grieķu dziedājums. Mūsu mazais klosters vairāk koncentrējās uz uh, grieķu dziedājumiem. Mēs visu pārtulkojam ukraiņu valodā. Mums visas liturģijas, uh, visas lūkšanas notiek uh, Uh, Lut, uh, mums ir ar biskupa atļauju ukraiņu valodā. Mēs to ukraiņu, val, mēs ukraiņu valodu izvēlējāmies, lai cilvēki saprastu, ko viņi lūdzās. Lai jaunieši saprastu, ko lūdzās uh, liturģijā, jo tur kā uh, ļoti daudz arī mūsu Mukāčevas uh, baznīcā lūdzās um, Starosla, Staroslavjanskaja. Uh, tā ir sena slāvu valoda, kā varētu pielīdzināt latīņu ritā, tā ir latīņu valoda. Bet, nu, es zināju krievu valodu, tad es sapratu vairāk. Bet es domāju, tie, kur nesaprot krievu valodu, viņi, kā citām māsām, viņas pilnīgi neko nesaprot, ko viņas lūdzās. Tā kā mēs eh, lūdzamies tikai ukraiņu valodā nu, tas ir mūsu mērķis, un es domāju, mēs arī nu, tā turpināsim. Pastāst par, um, par, uh, par lieldienām un par Ziemassvētkiem. Es zinu, ka uh, jā. tagad bija Ziemassvētku stāstīja, kad jūs gājāt mājām, dziedājāt jā. kaļatkas, jā? Pasak, Koļa, kas ir? Koļatkas! <laughs> kas ir koļatkas pastāstīt? Man liekas, tas arī notiek Polijā, Rumānijā. Priekš manis tā bija jauna pieredze, tas ir, uh, kad jau sāk mm, Ziemassvētku dienā, kad, ja es ir piedzimis, uh, Daži jau sāk pirms tam, bet es labāk man patīk kā pēc tam. Uh, staigāt pa mājām, dziedāt uh, dziesmas jēzumu. Par, nu, ka jēzus ir piedzimis, sludināt to prieku kā mazie ganiņi. Rokās ir zvaigzne, tu staigā no vienas mājas uz otru māju. Man ļoti tā uh, dzied... Kaut kur es esmu saskārusies, liekas, ka dziedāju uz ielām korāļus. Austrijā, jā, jā, jā. Bet, nu, tur Ukrainā tas saucās koļatkas. Un tā ir ļoti interesanti. Cilvēki ļoti gaida, kad nāks draudzē sadalās ir vīrieši, sievietes, bērni un staigā visu dienu pa, pa mājām un dzied viens otram dziesmas. Ar Covid, diemžēl, tas ir vairāk apstājies. Un tā ļoti cilvēki ļoti gaida, un tā ir kā svētība mājai un arī ir cienasts. Un tad mēs dažreiz sākām pusotros pēcpusdienā, beidzām pusdivpadsmitos naktī. Balss vairāk nav katrās <laughs> mājās. Tev jūs <laughs> uz sienā, bet tas ir ļoti, ļoti skaisti. Visi arī dodas daudz arī pie bīskapa, dziedāt koļat, kas ir koncerti koļatkām. Nu tā. Tas, tā, tas ir tāds zied, tas man, un man ļoti patīk, kad mūsu ciematā mēs esam div, nu, 8 km no Užgorods, tas ir, tā ir kā Karpat galvaspilsēta, tur cilvēki saka, Hristos raždājica, Kristus piedzimis un slavējam viņu. Vai arī, kad lieldienās saka, Kristus ir augšām cēlies, patiešām augšām cēlies. Un cilvēku uz ielas tā arī sasveicinās. Un dažreiz pat pilsētā tu vari veikalā ieiet un tā teikt, un cilvēki arī atbild. Tā man liekas ļoti, ļoti skaistā, ka saglabājusies šī tradīcija vēl. Par lieldienām. Kas tev patīk lieldienās? Oh, <laughs> <laughs> Tur ir eh, mazliet savādāk. Piemēram, lielajā piekdienā ir tāda Jeruzalemes. Um, Kā to sauc? Rīta lūkšana, laudas, Jeruzalemes laudas, kur dzied visu 118. psalmu. Un tad nes, uh, kā to sauc, Turīnas uh, līķautu, uh, nu, tā varētu teikt. Tur nesapkārt baznīcai, un tad ir jāiziet cauri viņu, un ieiet tikai tad, nu, divi cilvēki. Nu, no... Turīns līķaut kopijai, tu gribēji teikt. Nu, tā, jā, nu, ikona varētu teikt, un tad nostājās pie durvīm, kad um, visi iziet procesijā ārā, pēc tam divi cilvēki tur nostājās pie durvīm, tur augšā šo nu, lī, nu. līķautu, varētu tā teikt, un visiem ir jāiziet caur viņu cauri un ieiet atpakaļ baznīcā. Tagad caur Kristu kapu augšām ceļās, ja? Jā, jā. Um, Bizantijas ritā nav daudz krustaceļu, bet mūsu baznīcā ir. Mēs ejam krustaceļu, mēs ejam laukos. Um, un ļoti patīk, kad uh, uh, rītā liturģijā, uz, kas sākās jau vakarā, ir ļoti daudz ar vīraku, un priesteris iet un skaļā balsī ļoti atkārto Kristus ir augšām cēlēs, Kristus ir augšām cēlēs. Un reiz mēs bijām garīgajā seminārā, un tur bija pieci priesteri, un katrs trīs reizes iziet un sludina, Kristus ir augšām cēlējis, un visa tauta atbild patiesi augšām cēlējis. Un kad tu tā 15 reizes dzirdi to naktī, Kristus ir augšām cēlējis, tu vairs nav šaubu, ka viņš ir augšām cēlējis. Tā tā ļoti skaista pieredze. Tagad uh, uzliksim uh, atkal aiziesim nelielā muzikas pauzē un atgriezīsimies pie latviešu valodas. Es izvēlējos atkal dziesmu svētam garam, nāc svētais gars, ko dzied Ligita Pataša. Nāc, nāc, svētais gars. Nāc un apgaismo mūsu sirdīs. Nāc svētais gars. Labur, uh, nu, nē, nu man jāsaka labdien rādījām arī klausītāji, vēl joprojām ar jums šeit studijā esmu es Aija Avotiņa un blakus man ir mana māsa Inta, māsa Teodora. Un mēs šodien šajā raidījumā nedaudz runājam par Ukrainu, par grieķu katoļu ritu, kur mana māsa kalpo, kā latiņa rita māsa. Un man kāds cilvēks arī uzrakstījis, ka viņš ar ukraiņu valodu ir iepazinies kristīgās dzīves un evanģelizācijas Marijas skolā. Jā, tā bija šķiet Rita, jā. Un es varu teikt, ka Ukraiņu valoda ir ļoti skaista. Viņi tomēr, maz, tomēr atšķirās no krievu valodas. Un es ļoti interesanti, ka es Ukraiņu valodā esmu sastapusi daudzus vārdus, kas ir ļoti līdzīga latviešu vārdiem. Tā, tas man ir atklājums misijā. Vari pateikt kādus dažus vārdus? Piemēram, pastelas, sens latviešu vārds. Es neatceros, kāds ir precīzi lat, uh, lat, uh, ukraiņu valodā, bet bija ļoti, ļoti līdzīgs. Un tas man ļoti izbrīnīja, ka šis tāds sens vārds, es varu sastapt tur <laughs> Ukrainā uz vietas. Bija vairāk, tu teici, medus bija. M med, med, jā, jā, bet nu, valoda ir ļoti skaista. Nu, aicinu mācīties ukraiņu valodu. <laughs> Tā ir katra valoda ir bagātība. Jā, tas, tas gan, un cik es atceros, kad es toreiz biju pie māsas aizbraukus uz Užgarodu, tajā pusē Karpatos cilvēki tiešām arī runā ukrainis. Mēs pirkām biļeti, man šķiet, ka es prasīju kriolodā, bet viņa A, ah, <laughs> nu. Jā, viņiem, viņi runā ukraiņu valodā, bet Karpatos tur ir <laughs> savs dialekts. Tur ir gan, domāju, slovāku, ungāru, ukraiņu valodu sajaukums, un bieži vien ir katrs ciemats ar savu valodu. Nu, kad viņi savā starpā runā, nu, nevienmēr var saprast, ko viņi runā. Jā. Kā tev eh, klosterdzīve? kāds ir tas tavs uh, dienas rīts? Mums te nav daudz laika, varbūt īsi. Jā, mūsu diena sākās piecos no rīta, mums ir lekcija divinā, mēs katru savā cellē, varētu teikt, tā, lūdzamies svētos rakstus, oj, lasam svētos rakstus. Sešos, pateicību Dievam, mēs lūdzamies visvētākā sakramenta priekšā, lūkšanu stundu visas māsas kopā, pēc tam ir rīta lūkšana. Mūsu kopa, kopienā vienmēr ir formācija, kur mēs, mēs studējam teoloģiju un filozofiju, tas ir katru dienu, ir liturģija, tad atkal stundu lūkšana, pusdienas laikā, vakarā, pēcpusdienā mums ir vienmēr darbs, Mēs, es, piemēram, esmu iemācījusies lietas sveces. Katrai māsai ir savas, um, sava amatniecība, ko viņa ap, apgūst kopienā, ko viņa vēlās, kas viņai arī padodās. Vakarā atkal ir uh, vakara lūkšana, vesperes, un uh, atkal viena stunda. Um, visas kopā mēs vienu stundu lūdzamies visvētākā sakramenta priekšā. Uh, Pēc tam katrs var atsevišķi ilgāk palūkties visākākamās sakramenta priekšā, bet jau individuāli, kā katrs vēlās. Mēs esam vairāk lūgt, mēs daudz, mums ir daudz, daudz, daudz lūkšanas, un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka mums ir iespēja tur Bizantijas ritā lūgties visvētākā sakramenta priekšā, ja ne, jo ne visur tur ir praktizējušo lūkšanu ir pagodināšana, bet tieši kā stundu nu, ilgāku laiku lūkšana tāda neeksistē klusumā. Bet cilvēki lēnām nāk un iepazīst. Es ļoti aicinu jūs lūgties par mūsu misiju. Misija nav viegla, ļoti skaista, ļoti daudz var iemācīties, bet nu, nav viegli. Bet es esmu ļoti priecīgs, pateicīgs Dievam par šo misiju, un, ja tā būs Dieva griba, es turpināšu šo misiju. Nu, viss Dieva rokās. Jā, es tev gribēju kaut kādu jautājumu uzdot, bet Jā, par radio arī bija. Tas nebija tas jautājums. Man bija vēl <laughs> pirms tam. Nu, nekas. Tev pieredze ar radio. Nē, tu biji tāds smieklīgs gadījums par radio arī. Mums bija tā, ka es lūdzu dievam zīmi par radio arī, bet šo zīmi es kaut kādā veidā saņēmu caur savu māsu. <laughs> Jā, tas bija vairākas reizes. Es esmu bijusi nu, reliģisko, nu, konsekrēto ļaužu sanāksmēs. Un man cilvēki ir nākuši klāt un prasījuši, jūs strādājat radio arī? Jā, es teicu, nē. Vai es arī domāju, ir kāda latviete, kas ir uh, Ukrainā un kas strādā radio arī varbūt, bet uh, es tad māsu, kad māsu teicu, ka viņi varbūt strādās radio arī. Es teicu, bet Dievmā tev dod jau zīmi, jo visi man jautā, vai tu strādā radio arī. <laughs> jā, tas smieklīgi. Tā. Jā, mums ir uh, viens uh, uh, telefons zvans. Jā, lūdzu. Kalaķievska. Mūžīgi mūžam. <laughs> Zvana Aleksandrs. Jā. Zvana. Labrīt. Es tā frag fragmentāri klausos jūsu interviju, ab abu divu māsu. Uh, jautājums Intai būtu, uh, kā vai iznāk uzturēt arī saikni ar, ar, nu, tur, man liekas, Ukrainā kalpo arī viens no Latvijas priesteriem. Zinu, nā, nē, man ir ļoti, ļoti liela vēlme sazināties, ja es zinu, ka viņš ir kaut kur pie Odesas. Jā, jā, jā. Nekā, ne, mums ir Odesa ļoti, ļoti tālu, mēs vēlamies doties tur uz Odesu, Hersonu. Uh, Oh, ja būs miera, ja apstākļi atļaus, mēs domājam, plānot misiju tur. Nu, jā, jā. es ļoti, ļoti vēlu, bet es neesmu satikusi. Man ir ļoti liela vēlme. Man būtu kādreiz ļoti vēlos satikt latviešu Ukrajinā, bet nav tik daudz viņu. Uh, es pats tajā uh, apvidū esmu dienējis uh, savā laikā. Man ir tā, tāds jautājums, Inta, kā jums ir, kā jūs uh, vai uzturat tādu ekumēnismu garu starp. Uh, nu, ar citām konfesijām? Vai ir kaut kādi jums uh, kopīgie tādi ekumeniski pasākumi? jā, um, kā lai... Pieņemsim krusta ceļš, kā, kā jā, jā, laikā, jā. Vai, mm -hmm. Ta, tas bija bīskaps Ladisla, uh, uh, uh, Milāns Šašiks, kurš viņš bija latīņu ritā, lazarists, un viņš, bet vienmēr no jaunības viņš bija interesējies par Bizantijas ritu. Pēc tam viņš sāk strādāt nunciatūrā, un vēlāk viņam piedāvāja kļūt par mūsu diecēzes, nu, baznīcas uh, uh, bīskapu, un viņš, kad uh, 2003. gadā, ja nemaldo, sāk savu kalpojumu, viņš izveidoja krustaceļu. E, uh, bet tas bija krustaceļš, jā, tas ir ekumeniskais krustaceļš. Mēs vienreiz pirms Covid piedalījāmies, un tur bija gan uh, baptisti, luterāņi, man liekas, pat ne, neatceros, bet bija, zinu, ka bija reformators, tas bija no Ungārijas. Ungārijas Kas tā... ir reformators? Mm protestantu. Tur. Uh -huh. uh, paši laikam ir, jā. <laughs> jā, jā bet uh, pareizi, ja jūs gribētu jautāt par pareizticīgajiem, uh, es negribu ieiet ie, dziļāk šajā lietā, tad nē. <laughs> nu, jā, jā, jā, jautā, bet es tālāk rādio negribu komentēt. Bet, nu, bet mēs esam nedzīvojam ciematā, kur apkārt ir ļoti daudz pareizticīgie cilvēki. Uz ielas ir ļoti labi, cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Jā, nu tas arī tā. Nu, tā, es, va, es vairāk labā, nu, es vēlos vairāk <laughs> neatbildēt. Nu, tā. Tā, tā tas laikam arī varētu būt. Es atceros, ka 86. un 88. gadā tur dienēja, tādā pilsētā skola dienēja. Jā, jā, jā. Tie cilvēki, kas tur apkārt dzīvoja, un arī, nu, vispār tā rietuma daļa, viņi varētu teikt tādu par līdzību vilkt tādu kā ar Latgali, visu tādu apmēru. Jā, jā, jā, jā, jā, cilvēki ir ļoti, ļoti sirsnīgi, un man stāstīja, ka vēl vairāk austrumu Ukrainā cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti teiktu, tautas valodā ar lielām sirdīm. Nu, es, es ceru, ka man vēl izdosies šo pieredzi, kad izdosies izveidot misijas arī austrumu, nu, Ukrainā. Mēs ļoti vēlamies tur doties, bet nu, tur, tur vajag laiku un finanses un visu. Nu, labi. Labi, paldies. Paldies, paldies jums. Šo interviju par ziņu. Paldies jums un sveitīgu šo nedēļu. Labu, Jā, labi, paldies. Eju atpakaļ uz Ukrainu. Labi, lūdzu, lūkšanas par mūsu misiju. <laughs> labi, palūk. Labi, paldies. Uh, Inta, mums tagad uh, raidījums iet uz beigām. Es uh, noslēgsim, tā kā šis ir uh, Radio Marija un arī Ukrainā Radio Marija ir. Vari palūkties, es sveicināta. Jā. Bet tas būs vairāk Staroslavs, jā, Staroslojānskai. Bogorodice diva rādujas, ja, blagodatna Marija, Hospod s tobою. благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Amen. Paldies, ā, radio arī klausītāji, par jūsu uh, zvaniem un uh, par to, ka arī uh, rakstījāt. Un šeit kopā ar jums rīta cēlienā biju es Aija Avotiņa un Inta māsa Teodora. <laughs> Jā, tad sveitīgu jums šo tikko iesaukšos dienu, pēc kāda laiciņa sola ļoti stipru vēju. Turot, turieties kājā stipri. <laughs> Labi, ar Dievu tad. Ar Dievu.